بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد خب درسي چهار رو از كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كتاب فقه هست و در باب کتاب صلات هستیم کتاب نماز والشيخ مقاد والأركان القولية من المذكورات اكنون مقرم ركنها و واجبات نماز را رکنها و ها و همچنین سنتها همون صفت صفت کیفیت نمازی که خواندیم ذکر کرد شیخ به تفصیل بعضش رکن هست که باید حتما اجرا کرده شود اگر رفت انسان فراموش کنه نماز صحیح نمی شود اگر رفت انسان ندانه اگر رفت انسان ترک کنه نماز باطل می شود بعضش واجبات هست که انسان اگر فراموش کرد سجده سهو واجب می شود و بعضی اون ذکر شده ها سنت هست که انسان به انجام دادنش نماز کامل و ثواب عجل میگیره خب بعد شیخ نماز از اول شروع کردن تا آخره کیفیت و صفت نماز را ذکر کرد و بعد میگوید والارکان القولیه من المذکورات های قولی رکن یعنی چیزهای اساسی شرط هایی که نماز به او صحیح نمی شود از روی جهل و ندارستان و فراموشی و خطا ساقید نمی یعنی یه انسان نمازش در سوره فاتحه را نخونه پس نماز صحیح نیست خب اکنون نگاهت به مختصر ذکر میگه که رکنهاش کدام است و واجبات کدام و سنت باقی مانده شد و الارکان القولیه من المذکورات رکنهای رکنهای سخنی یعنی های قولی در نماز از چیزهای ذکر شده یکش تکبیرات الاحرام تکبیره احرام هست داخل شدن در نماز که الله اکبر گفتن رکنه سر گرفت فراموش کرد در سبب بنده چبره که الله اکبر گفته شده که مثلا قصد نماز کرده نماز صحیح نمیشه لفظ الله اکبر گفتن رکن از در رکن هست در نماز زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت مفتاح الصلاه الطهور کلید نماز طهارت است و تحریمها تکبیر و تحریم او تکبیر الله اکبر گفتن است همین لفظ مخصوص قطعی الله اکبر و تحلیلها التسلیم و حلال کردنی چیزهایی که در نماز ممکن نبود از خوردن و گپ زدن حلال کردن این چیزها سلام دادن است خب یکم های در نماز این الله اکبر گفتن است دوم و قرائت الفاتحه علی غیر مأموم و خواندن سوره فاتحه برای غیر مقتدی غیر اقتدا کرده به امام یعنی گویا به قول شیخ سوره فاتحه را خواندن رکنی در نماز است نماز به او صحیح نمی شود و این برای امام باید امام حتما بخونه و همچنین برای تقخان باید حتما بخونه و قول شیخ گویا برای مأموم ساقط می شود لیکن قول قول بقوت نیست راجح نیست اه، اولش پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب حدیث متفق علیه است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام لا صلاه نماز نداره کسی که سوره فاتحه الكتاب سوره الحمد سوره فاتحه را نخواند در نمازش نماز به فاتحه صحیح نمی شود و علیک قول شیخ که میگد معموم رکن نیست براش و حتی در حاشیه گفته است در دیگر کتابا شیخ میگد که انسان مقتدی وقتی که قرائت امام که شنید قرائت از گردنش ساقط میشود و اگر خوب پس نمیخونه و اگر رفت و نشنید واجب است که سوره فاتحه را بخونه خب پس نمازهای پستخانی باشد خب نمازهای بلندی بلندخوانی خب. شیخ عبدالرحمن همه را ترجیح داده است که انسان مقتدی اقتدا کننده اگر رفت و قرائت امام بشنوه به همه گردن ساقل میشه اگر رفت نشونید مثلا در نمازهایی که خفیه هست پس خوانده میشه مثل پیشین و حاصل یا اینکه مثلا در دور بود نشونید قرائت امام براش نرسید در حالت شیخ میگه میخونه خب لیکن قول راجح همین است که سوره فاتحه را خواندن رکن هست هم برای امام هم برای مقتدی هم برای تنها خان هم در نمازهای فرضی هم در نمازهای نفلی حتی هم در نماز جنازه بلا قول راجح همین است زیرا در حدیث نسائی هست خاص درباره چی است پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاید حدیثی هست نسائی روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن یه روز شاید گفتن شما از پشت من میخونید صحابه گفتن بله پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا تفعلوا الا بفاتحه گفت این کار نکنه مگر چرا مگر فاتحه الكتاب یعنی مگر سوره سوره فاتحه را همین حدیث به حدیث بقوات است و همچه حجت در ای که حتی مقتدی یعنی از پشت مأموم اقتدا کردگی هم سوره فاتحه را میخونه فقط چی فقط به نما به آواز چی میخونه فقط کی میخونه راجح همین است که بعد خاموش شدن امام امام وقتی که الحمه میخوره ولا ضالین که میگه این آمین گفته میشوه بعد از این شروع میکنه آدم نمازخوان یعنی مقتدی مأموم اختیار میکردگی بعد شروع میکنه اعوذ بالله بسم الله میگه الحمشه تیز میخونه و بعد سکوت کرده گوش میکنه امام چی گوش میکنه امام در زم سوره اما اگر تو بوت هم نکرد امام زمین سوره هیچ گم نداره هیچ گم نداره بلکه تیز ایمی میخوره بعد امام گوش میکنه خب سوره خواندن سوره فاتحه ساقط نمیشه مگر اینکه دایره نکرد امام اومد که در در رکوع هست الله اکبر گفت رکوع میکنه و سبحان ربی العظیم میگه و ان شاء الله گرفت بار که گفت سبحان ربی العظیم امام دایره کرده است و در این حالت در همین حالت بعد رکنیت رکن بودن سوره فاتحه ساقط میشه اگر وقت انسان دایره نکرد خب یکم امین دیوم رکن نماز سوره فاتحه ها سوم رکن نماز تشهد اخیر است تشهد اول گفته واجب است ولی میگوید باز تشهد اخیر برای نشستن و خواندن التحیات در چهارم رکعت یعنی در تشهد اخیر تشهد دیوم آخرانگی رکنی در نماز است نماز به او صحیح نمیشه نماز به او صحیح نمیشه خب و و السلام یا تشهد اخیر یعنی التحیات خواندن در آخر رکنی در نماز است التحيات قد خواندن هرچ خب اكنون تشهد اخیر که باشد یعنی مقصود التحیات لله اكو صلوات صلوات فرستادن چی اختلاف از بین عالم ها اللهم صل على محمد قتي اللهم بارك على محمد خواندن سه قوله قول الشيخ عبد الرحمن السعدي من میگوید که رکنه و شیخ در کتاب نور الابصائر میگوید یکی از رکنهای نماز صلوات به پیغمبر فرستادن خوب یکم قول میگوید رکن است صلوات فرستادن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد قد اللهم بارک على محمد تو انك حميد مجيد خواندن در نمازها سه قوله قول اول میگد قول اول میگد رکنه قول شیخه میگد باید هم التحیات بخونی در رکعت اخیر تشهد اخیر ده هم صلوات را قول دیو میگد واجب است قول سوم میگد سنته والله علم قولی که سنته میگد همین راجح تر است خوب و چهارم رکن در نماز سلام و سلام سلام دادن است یک طرف سلام دادن حتما رکنه سلام دادن سلام علیکم گفتن بعضی علما میگه هر دو طرف سلام دادن رکن است به هر حال یکی از رکن ها شیخ چهار رکن از ذکر کرد بعد تگش هم ذکر میکنه رکن های نماز معلوم میشه اگر خلاصش بگیم و اضافه هم میکنیم اما درس گذشته یکم الله اکبر گفتن است یعنی تکبیر تحریمه رکن های نماز یکم تکبیر تحریمه دویم در دیوم رکنی در نماز و همچنین یکم تکبیر تحریمه هست یعنی الله اکبر گفتن دیوم قیام هست یعنی راست بودن و سیم رکوع هست سیم رکوع رکوع کردن چهارم قیام یعنی راست بودن نه در نمازهای فرضی در نمازهای فرضی رکن است نه که در نمازهای نفلی جایز است که انسان نمازهای نفلی را شش کی خوب خب رکن های نماز یکم تکبیر تحریمه یعنی الله اکبر گفتن دوم قیام یعنی راست بودن راست ایستادن در نمازهای فرضی سوم سوره فاتحه را خواندن چهارم رکوع کردن پنجم از رکوع خیستن ششم راست ایستادن ای رکوع خیستن رکنه با اعتدالش میگن راست ایستادن با آرام گرفتن هم رکنه راست ایستادن یا آدم اگر و راست نشیده خم شوه و سجده برابر نماز باطل اصلا صحیح نیست و یکیش جایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مردی که نماز تیز خون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ارجع فصلی فانک لم تصلی گفت بازگرد گفت از نماز سر بخواه تو نماز نخوندی چند با پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرداندش به بخاطر اعتدال یعنی راست شدن رکنی در نماز و همچنین سجده کردن رکن بعدی سجده کردن و از سجده خیستن و همچنین نشستن در بین دو سجده یک آدم اگر رفت بین دو سجده در نشسته مثلا اما سجده برداره و سجده کنه اصلا صحیح نمیشه نمازش زیرا که جلسه یعنی نشستن بین دو سجده رکن است و همچنین تشهد اخیر تشهد اخیر همچنین چیست رکن و یک رکن بزرگ دیگر آل شیخ هم ذکر میکرد طمأنینه آرام گرفتن تقریبا 13 14 رکن داره و همچنین تش... یعنی آرام گرفتن آرام گرفتن یعنی بعد سمع الله حمیده گفتی باید آرام بگیری سجده میری باید آرام بگیری رکوع میکنی باید آرام بگیری آرام گرفتن یعنی هر عضو جای خطا بگیره الله اکبر بگی بین دو سجده آرام باید بگیری اینا طمأنینش میگن طمأنینه آرام گرفتن در بین هر یک رکن و همچنین دیگر رکن های نماز ترتیب است باید به ترتیب خوانی و رکن بعدی موالات است موالات یعنی پی در پی این بود رکن های نماز برای قشخ میگه و باقي أفعالها أركان فعلية که باقی دیگه فعلها ها رکن های فعلی هست رکن ها را شیخ دو تقسیم کرده است یک رکن های قولی و یک رکن های فعلی که همش جمع که تقریبا 14 تا بشه یا 15 تا بشه و همون چیزایی که ذکر کرده بسیار مهمه برای چرا رکن های نماز دانستن مهمه به خاطری که نماز به او صحیح نمیشه و یا آدم مثلا اگر رفت چوری که گفتیم سمع الله له حمیده گفت سرش برداشت حبیب برداشت حالی راست نشیده خم شید نماز صحیح نمیشه چون همه در سجده را سلامان دو تکیدو گرفت برداشت نماز صحیح نمیشه چرا زیرا که اطمینان یعنی رکن است که باید چی حتما آرام بگیره آرام شود رکن اگه طمانینه قدر چند قدره به قدر یک تسبیح گفتن به قدر سبحان ربی الاعلى گفتن همین قدر یعنی مثلا سمع الله لمن حمده گفتی باید همون قبیسی به قدر سبحان ربی الاعلى همین قیس خوب خب میگه الا التشهد الاول اكبر واجبات ذكر میکنند شیخ قال مگر قال تشهد اول تشهد اول فانه من واجبات الصلاه از واجبات نماز است تشهد اول و نشستن برای تشهد اول واجب واجب من است کی اگر افت فراموش کردی سقید میشه و سقید میشه و سجده سهو قطعی جبران کرده میشه آره میگوییم خب تشهد اول و تکبیرات غیر تکبیرات الاحرام دويوم واجب اك يكم واجب تشهد اولا دويوم تكبيرات غير تكبيره احرام يعني الله اكبر گفتن الله اكبر هایی که هست همه واجبه سمع الله لحمده گفتن هلیمیه واجبه و قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي العظيم گفتن یک واجبه باقی سنته و قول سبحان ربي الاعلى مره في السجود یک در سجده گفتن هم چی واجب است واجبات نماز 4 تا یک 4 تا ذکر کرد یک تشهد اول است یک تکبیرات غير تكبيره احرام زیر تكبير احرام ركن در نماز سبحان ربي العظيم گفتن در رکوع واجبات و سبحان ربي الاعلى گفتن در سجده از واجبات است و رب اغفر لي بين سجدتين مره مره يعني رب اغفر لي گفتن رب اغفر لي گفتن بين دو سجده یک بار یک بار واجب است یک بار یک بار يعني دو بار و ما زاد خب یک بار مثلا و ما زاد فهو مسنون ها آه، باز زیاد بگو اگر این سنت است و همچنین سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم گفتن یک باری واجبه زياده از يك بار گفتن اين چي سنت است و قول سمع الله لمن حمده هم چي سمع الله لمن حمده گفتن چي است واجبه للامام والمنفرد براي امام و برای تقخان يك آدم قطعی امام میخواندگی مقتدي سمع الله لمن حمده نميگه بلکه امام سمع الله لمن حمده ميگه و او ربنا لك الحمد گوياد مقتدي خدا كننده و واجبات نماز میگد ربنا لك الحمد للكل یعنی يعني برای همه خو برای امام باشه خو برای تقخان باشه خو برای مأموم یعنی يعني مقتدی هم کی باشه سه نفر هستش ربنا لك الحمد همه میگوید یعنی هم امام يعني هم اقتدا کننده هم تقخان خب این بود چی این بود واجبات فهذه الواجبات بعد برای تعریف واجبات میگه فهذه الواجبات تسقط بالسهو این واجبات است که ساقط می شود به فراموشی اگر فراموش کنی سهو کنی فرا... ساقط می شود یعنی دیگه است دیگر در چی اعادش نمیکنی و یجبرها سجوده سهو جبر میکنه اصلاح میکنه ایره سجده سهو کردن و کذا بالجهل همچی به جهلم ساقط میشه به ندانستن یاد نمیدونید که سمی الله حمیده یا که ربنا لك الحمد یا که رب اغفر لی رب اغفر لی ده اختلاف است لیکن مذهب حنبلی ها میگن واجبه خب اکنون دلیلش چیست اینا دلیلش هم حدیث صحیح هست حدیث مسلم روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز نماز 4 رکعت را 4 رکعت ده در دو رکعت نشیشتن در دو رکعت چی نشیشتن دو رکعت خواندن نشیشتن پس خیستن وقتی نماز بود کردن صحابه انتظار که گویا سلام میته کی سلام نداد و دو سجده کرد الله اکبر گفت دو سجده کرد پیش سلام داد، بعد سلام داد برای که واجبه چی و دو سجده سهو کردن ولی بابی درس آینده بابی سجده سهو اینو میآید و تفسیر با درباره سجده سهو ذکر میکنیم به هر حال واجبات دانستان خوبه برای چی برای تو اینکه بدونی که کدام وقت سجده سهو قت جبران میکنی رکن ها به سجده سهو ساقط نمیشه مثلا مؤلف میگه والارکان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا رکن ها ساقط نمیشه من به فراموشی یعنی مثلا آدم اگر رفت دو سجده یا سجده کرد مثلا یا اینکه مثلا الحمد سوره فاتحه را فراموش کرد یا مثلا تشهدی اخیر نشیشت یا اینکه مثلا سلام نداد یا و غیرش رکن های نماز مثلا انجام نداد میگه نه از روی فراموشی نه از روی جهل نادانی نه از روی قصدن ساقط نمیشه بلکه چی است لابد ضروره که همین رکنی را که فراموش کردی همون را انجام بده ایسر انجام بده و بعدش یکی سجده سهو که یعنی مثلا انسان فرض کردیم انسان یا سجده کرد به جای دو سجده کنه خس در سمع الله مثلا خس کی باید کی سجده کرده واجب بر بگرده سجده دیگه کنه خود خب نماز بود چید کی فهمید کی مثلا باید کی سجده کرده است در این حالت او یار رکعت حساب نمیکنه در جوش میخزه چی یار کات دیگه میخواد او کات خوندگی کی سجده کرده او را بیکار میکنه و اگر رکعت دیگه بعد دو سجده میخونه فقط دو سجده سهو میکنه ولی احکام سجده سهو میگه با ترک کردن رکن فقط هم فرقی کی واجب را ترک کردی سجده سهو قطعی جبران کرده میشود رکنی را ترک کردی ضرور است که حتما انجامش بده بحث اجرا ساو او را اجرا که اعاده که مثلا قضاش دار، یعنی اعاده که چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک روز نماز 4 رکعته را سر رکعت خونده و یک صحابی پرسید گفت یا رسول گفت نماز کم شد گفت نگفت گفت شما نماز کم خونده پیامبر صلی الله علیه وسلم یک رکعت دیگه خوندن و بعد سجده کردن معلومه چی معلومه که رکن و فراموشی و سهو و خطا ساقط نمیشه بلکه ضرور است که رکن انجام بدی رکن چی انجام بدی یا آدم دیگه که حدس سوره فاتحه را اجبران بخونه مثلا فرض کردیم در این حالت او رکعت حساب نیست یار رکعت دیگه میخونه اگر قریب باشه قریب باشه میخیزه خی... میخونه یعنی مثلا آدم یا سجده کرد خیس نه میگفت الحمد میگون کی به عزت کی سجده کرد خمسه سجده دیگه کرد لیکن سیم رکعت به عزت کی یک رکعت دیگر یا سجده کرده بود میگه او رکعت حساب نک او را چی حساب نک او را حساب نک رئيسونك ای سری ده یک رکعت دیگه نو اضافه کو فقط با دو سجده سهو دو سجده سهو واجب است دو سجده سهو میکنی دو سجده سهو میکنی مثل همین ترتیب هم ضرور است ترتیب ضروره برای اگر دیر شده باشه پس در این حالت او رکعت دیگه حساب نمیکنی خوب این بود برای فرق بین واجبات و و رکن های نماز رکن های نماز همونه که ذکر کرده و واجباتش همین هفته ای که شیخ رحمه الله ذکر کرده است واجبات نماز یکم تشهد اول وتكبيرات غير تکبیره احرام و سبحان ربی العظیم گفتن یه بار سبحان ربی الاعلا گفتن یه بار در رکوع در سجده رب اغفر گفتن یه بار و سمع الله لمن حمیده گفتن و ربنا لك الحمد گفتن اینا واجبات نماز است و فرق بین واجب و رکن ذکر کردیم اکنون شیخ میگه والباقي سنن اقوال وافعال مكمل للصلاه اگه باقی مانده هر آنچه که کیفیت و صفت نماز خواندیم همه دیگه سنت ها هست همه دیگه و چند که سنت سنت های قولی باشه خواه فعلی یعنی سخن گفتن این وای یا اینکه عمل کردن با جوارح اینها کامل کننده نماز هستند مثل دعای استفتاح سبحانك اللهم را خواندن اعوذ بالله گفتن آمین گفتن و ضم سوره و همچنین رفع یدین در خیستن و ششتن و چیز در, در رکوع پیش از رکوع بعد رکوع و همچنین گذاشتن دست راست در بالای دست چپ و همچنین بلند خواندن در نمازهایی که بلند خوانده میشه پس خواندن در نمازهایی که پس خوانده میشه الی آخری و دیگر سنت هایی که بود بسیار مثل جلسه استراحت و تورک و و غیر این از همون که باقی مونده وقتی رکن های نماز آوردیم واجبات نماز که برآوردیم دیگه همه چیز چی میشه سنت میشه مثل اشاره بابا را نگاه کردن و همچنین دیگر سنت هایی که ذکر کرده شده خب مؤلف قد ومن الاركان الطمانينه في جميع اركانها خب يك از رکن ها میگه طمانینه هست همین با خاص ذکر کرده شیخی طمانینه طمأنينة یعنی يعني آرام گرفتن در تمام ركن ها در تمام ركن سمع الله در قيام باید آرام بگیری الله سمع الله الله اكبر گفته ركوع میره آرام بگی و سبحان ربی العظيم بگو سمع الله لمن حمده بگی راس بشه آرام بگی خبیث با الله اكبر گفته سجده رفتی قگل سجده بیست با الله اكبر گفته خیس بین دو سجده خلاص یک کلام اینا میگن چی آرام گرفته رو کنه و الا نماز به او صحیح نمیشه اخره میبینی بیشتر تیز میخوانن نماز اصلا صحیح نیست تماما صحیح نیست زیرا باید نماز تیز خوانده نشود دلیلش ان ابی هریره ان النبی صلی الله و سلم قال اكن بد دلیل های امیر رکن ها و چیزا نگت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء همون مردی که نماز خطا خواند پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیمش داد که اذا قمت الى الصلاه وقتی که بناموس خستي خستی فاسبغ الوضوء خوش رو طارت اسبغ یعنی خوب طارت كردن طارت خوب کرد ثم استقبل القبلة بعد از رو به قبله بیار ركني نماز فكبر پس الله اكبر بگو اكبر گفتم علیش ركن ثم اقرا ما تيسر معك من القران پس بخون اون که آسان برای تو از قرآن یعنی سوره فاتحه آسان ترین شه اعامه سوره آیه حدیثی لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب خاصش کرد که سوره فاتحه خوانده شود ثم ارکع حتى تطمئن راكعا بعد از آن رکوع کن حتی اینکه آرام بگیری در حال بودنت رکوع کننده آرام بگیری در رکوع ثم مرفع حتى تعتدل قائما بعد از آن سر بردار حتی تعتدل راس شوی راس شوی در حال بودن راستا راس شوی راس بگیری خوب ثم مسجد حتى تطمئن ساجدا بعد از سجده کن حتی اینکه در سجده آرام بگیری ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بعد از آن رو بردار سرت را از سجده حتی اینکه قرار بگیری در حال بودن نشسته آرام اطمینان طمأنینه آرام گرفتن میگن هر یک عضو یعنی هر یک عضو بدن انسان جای خچه بگیره انت تیز و مثلا استیقا به قدر تسبیح سبحان ربی العظیم گفتن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا پیامبر صلی الله علیه و سلم باز سجده کن سجده دوم را حتی اینکه آرام بگیری در حال بودن سجده کننده ثم افعل ذلك فی صلاتک كلها پس این در همه نمازت همه نماز بخوان نماز آرام بخوان و قال و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند صلوا کما رأیتمونی اصلی نماز خونه چون که دیدید من نماز بخوانم حدیث متفقون علیه است ولی فکنون میگه فاذا فرغ من صلاته وقتی که از نمازش تمام کرد نماز را بود کرد استغفر ثلاثا استغفار میکند سه بار سه بار استغفر الله استغفر دو طرف سلام دادی خود نماز نفل باشه خود نماز فرضی باشه اصل و اختلاف از در نمازهای نفلی لیکن نمازهای نفلی هم سه بار استغفرالله بگی بکنه نداره وقتی انسان این نماز که سلام داد سه بار استغفار میکند یعنی سه بار استغفر الله استغفر الله از تقصیر بودی که اگر در نماز ای الله طلب میکنه چرا آمرزش را وقتی مؤلف میگه وقت اذا اذا فرغ من صلاتی وقتی که از نمازش فارغ شوه و تمام کنه نماز را بود کرد استغفر ثلاثه اکنون سنت ها یا هایی که بعد نماز گفته میشه ذکر کرده بعضیش که استغف... استغفر الله استغفر الله سه بار میگوید و قال اللهم انت السلام و منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام همین میگد است اللهم انت السلام و منك یعنی سه بار استغفر الله گفتن و بعد از اون اللهم انت السلام و منك السلام تبارك يا الجلال والاكرام اینا میگه انا کنه این دتا به ترتیب است زیرا در حدیث ها اومده دیگه باقی مانده کدامش چه خیلی بگوی میشوه بعد چند تا شخص ذکر کرده است که آیت الکرسی اینا شیخ میگه بعد از آن این دعا رو میگه به ترتیبم به ترتیبم با نداره لا اله الا الله وحده یعنی اول فرض سلام دادی استغفار میکنی سه بار استغفر الله استغفر الله استغفر الله خو امام خو مقتدی خو نماز فرض خو نفل ان شاء بعد در بیر زیر در نفل اختلاف است با الله انت السلام و منك السلام تبارك یا ذا الجلال والاکرام اخلو تبارکت و تعالیت و تعاظمت میگی زی سعی نیست ضعیفه الله اللهم انت السلام و السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام بعد ذم قد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ده روايات لا حول ولا قوة إلا بالله هم هاس صحيح أيوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلى سنة گفتن بعد پنج وقت نماز بعدی پنج وقت نماز گفتن هست نماز به اون دو, دو پیشین عصر شام گفتن همش هستن بعد از اون شیخ گفت است میگوید سبحان الله والحمد لله والله الله اکبر 33 33 بار سبحان الله 33 بار الحمد لله 33 بار الله اکبر 90 نقطه و صد بعد میگوید لا اله الا الله وحده صدم ده اخر ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد صد پر میشوه سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی میره گفت غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر گناهش بخشیده میشه اگرچه با مانند کفهای خفهای دریا هم که باشه خب اینا میگن شیخ ذکر کردگی و همچنین شیخ ذکر نکرده است و همچنین گفتنی خواندن آیت الکرسی آیت الکرسی هم خواندن فلکی تقفن تنها بعد فرض زیر حدیثی صحیح در پیغمبر صلی الله علیه و سلم من قرأ آیت الکرسی برا کل صلات مکتوبه هر کی بخونه آیت الکرسی را بعد هر نمازهای فرضی معلومه که بعضی ها دعا میکنن و دو ذکرشون بعد از سنت خوانده میکنن غلط کردیان خطا کردیان زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث چی میگه میگه من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلات مکتوبه هر کی بخوان آیت الکرسی را بعد هر نمازهای فرضی و دا داخل داخل شدن جنت میگه ماندگی نیست مگر اینکه وفات کنه یعنی کس فضیلت شده کسی آیت الکرسی بخونه داخل جنت میشه مگر اینکه بمره بعد بعد شد خب خواندن آیت الکرسی معلوم شد که سه دعا کردن و دست جمعی دعا کردن و اینها همش بدعت قبیح هست و همچنین حتی این ذکرها را بعد از سنت کوچاندن خلاف شریعت هست عبادت توقیفی هست جایز انسان اجتهاد کنه در مسئله عبادت خب به سنت تیز بخونم بعضی کرام کنم نه مگر اینکه وقت نداشته باشه در حالات بعضی حالات مثلا خب و آیت الکرسی را خواندن و همچنین یک باری سه سوره را خواندن قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اینم حدیثش صحیح است یا باری نیکی بعضی میگه بعد شام و بعد بامداد سه باری هست نه خیلی حدیث اومده گیش نیست حدیث نیست که سه باری خوانده شده فقط یک باری اومده گیر یک باری سنت است نیک پنج وقته پنج وقت نماز ده هست خب معوذات یعنی قل هو الله احد قل اعوذ الفلق قل اعوذ بالناس یا را خواندن و همچنین لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت الى الى اخره گفتن شيخ اکنون گفت سبحان الله والحمد الله اكبر اینا را سي باری میگه چند صيغه ديگر هم داره چند خيل دیگه هم هست ده این سنت عمل كرده به هر سنت های هر خیله سنت های وارد شده از پیامبر خط عمل کردن بسیار خوبه سبحان الله والحمد الله اكبر اینها چند خيل گفته می شود یکیش 33 بار سبحان الله 33 بار لله 33 بار الله اکبر و بار لا اله الا الله وحده 100 33 33 و بعد زیاده صدم ده لا اله الا الله یک میگه و همچی چه حدیث صحیح 10 باری گفتن سبحان الله 10 بار لله 10 بار الله اکبر 10 باری طاقه یه هم ثابت هم 10 بار بار میگوی خاصه وقتی که سر باشه انسان مثلا سه 10 بار سبحان الله لله الله اکبر حدیث صحیح و همچنین وارد حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته 25 باری هم وارد شده است فقط لا اله الا الله را 25 بار میگویی 25 بار سبحان الله 25 الحمدلله 25 بار الله اکبر و 25 بار لا اله الا الله لا اله الا الله 25 بار میگویی 25 باری هر تمی 4 کلمه را خب بعد میشه 100 25 25 25 میشه چی 100 و همچنین 33 بار 33 بار سبحان الله 33 بار الحمدلله و 34 بار الله اکبر هم آمدگی هست خب این بود بعضی از چیزا یعنی های بعد نماز به طریق کامل همه چیزا هست به طریق کامل اما قرائت قرآن باشه مثلا سوره رو با دیگه با اضافه هم بخونی یا اینکه دست جمعی بخونی یک کس بخونه دیگه رو گوش کنن اینو خلاف شریعت است در شریعت در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام آمدگی نیست خب دعا کردن چی دعا کنی بعد یا بهتر دعا را پیش از سلام بکنی برای قول علامه ابن عثیمین همین است که دعاها پیش از سلام و ذکر و درودها یعنی مثلا ذکرهای ورشگی بعد نماز های. بهتر هم دیگه یکی اگر رفت انسان گاه یگان وقت بعد همین ذکر را کردن یکی اگر دعا کرد هیچ غم نداره گاه گاه لیکن بعد نماز فرضی خودش تو خانه دست جمعی یک یگان وقت همیشه نه همه وقت نه برای دعا پیش سلام است ذکرها بعد سلام است بهترین پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش سلام ده امر کردن که دعا کنه ثم الیختار بعد از اختیار کنه هر دعایی که میخواهد بيجي سلام بعد صلوات و درود خوب شیخ میگاد اکی اخیرا مساله و والرواتب المؤکده التابعه للمكتوبات عشر سنت های راتبه های تاکید شده سنت های مؤکده سنت های مؤکده راتبه هایی که پیروی های فرضی است پشت نماز های فرضی است 10 تا هست یعنی سنت های رواتبش میگن سنت های نمازش میگن 10 تا ده دانه لیکن 12 تا حدیث صحیح و 12 تا حدیث مسلمه وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله عشر ركعات از پیامبر صلى الله عليه وسلم دهر ده ده نافلها حفظ کردم حفظت معلومه شد پیغمبر دوی میخوند ایده حفظت یعنی دلا به از یاد کردم یعنی معلومه شد پیغمبر بسیار میخوند بر داي میخوند برای مؤكداش مؤکدش میگن سنت مؤکده هست بعضی نسبت این به پرواگی میکنن خطا میکنن خطای عظیم میکنن زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر دوام میخوندن و پیغمبر صلی الله علیه و گفتن من حافظ علی تینتای عشره هر کی محافظه کنه بر دوام 12 رکعت نفل بخونه در یک شبانه روز بنی له قصر فی الجنه براش قصر در جنت بنا کرده می شود و حفیظ تو یعنی دلالت میکنه چی پیغمبر صلی الله علیه و آله غالبا میخوند مگر در سفر خب حفیظ تو من رسول عن رسول الله حفظ کرد از پیغمبر صلی الله علیه و آله 10 رکعت ولی کی 12 تا 12 تا زیرا در پیشین 4 تا پیش فرض خب مؤلف میگه 12 تا رکعت از حدیث ابن عمر و پیش از پیشین چند تا چهار تا ثابت است خب رکعتین قبل از ظهر شیخ میگه دو رکعت پیش از پیشین یعنی پیش از فرض پیشین دو رکعت سنت خوانه لیک چهار تا است با دو رکعت گام خوانده ثابت است چهار رکعت بخاری حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه و رکعتین بعد چهار تا پیش از پیشین چهار تا دو تا بعد پیشین اینم ثابت است خوب وركعتين بعد المغرب او في بي في بيته دو ركعات بعد الشام خوندن در خانه و همچنین و بعد العشاء فی بیته و دو رکعت بعد خفتن در خانه و قبل الفجر دو خاص نفل خوندن پیش از پیش از بوندوت دو سنت بوندوت پیغمبر در فضیلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن رکعت الفجر خیر من الدنيا و ما فیها دو رکعت سنت بامداد بهتر است از چی از دنیا و سه که در دنیا هست یعنی در کات سنت بوندو چقدر فضل در کات سنت اگه چی جای فرض ها طرف نیست چی در کات سنت چقدر فضل بزرگ داشته باشه معلش در کات فرض بوندو بسیار فضل عظیمی داره رکعت الفجر از بخاری است هست، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رکعت الفجر درکات سنت بوندو بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیا هست آنچه که در دنیا هست بهتر از دنیا سه که در دنیا چرا زیرا دنیا اون که در دنیا است فانی است و در کعد ثواب اجرش باقی میماند و این در کعد نماز سنتی بامداد یک ترین سنت ها هست ترین نفل ها همین در کعد سنتی بامداد پیغمبر صلی الله علیه و سلام نه در سفر نه در حضر یعنی در دار الاقامه نه در خانه نه در مسافری ترکش کردن برای قید سنتی در کعد سنتی بامداد هیچگاه ترک کرده شود هم وقت خوانده شود خب و بعد از او چهار کعد هم ثابت است چون که گفتیم پیش از پیشین چهار تا مؤکدترینش همینه خب این بود سنت های رواتب پیغمبر فقط اکو شیخ میگه فی بیت در خانهش میخونه زیرا بهتر نمازهای نفلی در خانه خوانده شود چون که پیغمبر صلى الله عليه و سلم گفتند صلوا أيها الناس في بيوتكم. پیغمبر گفتن نماز خانه گفتن ای مردم در خانه هایتان فان گفتن بهترین نماز نماز مرد در خانهش است بهترین نماز نماز خواندن انسان در خانهش الا المکتوبه مگر نماز فرضی را حدیث بخاری مسلم است برای خاطر بهتر انسان نمازهای نفلی را سنت را در خانهش خونه. مگر اینکه مگر اینکه در مسجد خوان با کنه داره جایز است در مسجد خواندن جایز است سنت را لیکن در خانه خواندن بهتر است اگر انسان فراموش میکرده باشه در خانهش یا مشغول میشه باشه ایش میبره باشه اینو در مسجد بخونه بهتر مسجد در خانه مسجد در خواندن جایز است در خانه بخواندن بهتره ای بود سنت ها در حقیقت نفل ها یعنی نفل های و همچنین دیگر نفلا هم هست مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه رحم الله عبدا صلى قبل العصر اربعا الله رحمت کنه بنده را کی پیش نماز پیش از نماز عصر 4 رکعت بخونه ایرا 4 رکعت رکعت رکعت 4 رکعت نفل ایرا سنن غیر راتبش میگن غیر دائمی دائمی نیست مثلا مقصود که مؤکده نیست فقط خواندنش ثواب و اجر داره و به همین این بود نفل ها نفل ها را فضیلت یا خوبیش همین است که انسان اولا چیزی که پوشیده میشه در روز قیامت از ها هست فرضها سوال میشه اگر رفتو در کم کمبودی و نقص داشته باشه پس میگه به هاش کامل کنه بنابر بله، از فضل و رحمت الله همین است که برای هر یک فرض هر یک فرضها برای اون های قرار داده است خب نماز باشه نماز ها فرض است با برش ده همراهش نفل ها داره رمضان رمضان روزه فرضی هست و بعدش با نفل ها داره روزای شش روز شوال و روزای چنبه و پنجشنبه زکات به خود زکات فرضی داره با زکات های مستحبی و سنتی داره حج حج فرضی داره و حج رکنی داره و این همه به خاطر چی است اگر افت انسان نقص و کمبودی در نماز فرض ها داشته باشه در فرض ها پس به نفل ها کامل کرده می شود و همچنین انسان بچه به نفل ها به الله سبحانه و تعالی قریب می شود نزدیک می شود البته باز میگویم کسانی که نسبت به این سنت ها بی‌پروایی میکنن خطای بزرگ کرده محرومن اگه گناهکار نیستن که محرومن محرومن محرومن در حقیقت شخص های محرومن از اینقدر اجر ثواب چه قصر در جنت باشه چه مثلا رحم الله عبد الله رحمت کرده بعد دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلام مستجاب و البته انسانی که دعوای پیروی سنتی میکنه بعد این سنت ها را بخوره مگر اینکه اگر نخوان بچه حکم داره سوال شود اگر میگیم گناهکار نمیشوی یکی به پرواگی نسبت این نفل ها در حقیقت کاری نخوب است کاری است انسان کوشش کنه نفل ها رو خارزه رو که اینها سنت البته نه مکروه نیستن که ای باید دست بکشی اخی اینها را نامش سنت های راتبهش میگن نه اینکه مکروهات مکروه نیست که ای مثلا انسان دوری بجوی یا اینکه نخونه بلکه سنت هایی هست که انسان باید حتما چی مرد چی زن باید نسبت سنت ها اهمیت خاصی داشته باشه زیرا این نماز هست نماز بهتری و بزرگترین رابطه بین بنده و بین الله ذوالجلال هست و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين